الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji. Vraćamo se našim redovnom i stalnom terminu u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, termin srijeda, sat vremena prije Akšam namaza. <clears throat> Prošli sedmice počeli smo govoriti o jednom veoma, veoma interesantnom poglavlju. Počeli smo govoriti i komentarisati argumente koji govori o zikru Allahu, spominjanju Allahu subhanu wa ta'ala. Spomenuli smo nekoliko bitnih činjenica koji ćemo ako Bog da kratko i rezimirano spomenuti i nastaviti da se družimo sa argumentima koje je spomenuo Imam Nevevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju. Mi smo spomenuli kada je u pitanju zikrullah da se ljudi, hajde da kažemo, pa možda i na cijelom svijetu, ali kod nas u našem podneblju konkretno mogu podijeliti u tri kategorije. Pa imamo ljude koji ne znaju skoro pa ništa o zikrullahu. Jednostavno to je za njih, hajde da kažemo, strani pojam imamo ljude koji s jedne strane znaju o zikrullahu, ali u taj zikrullah, spominjanja Allaha, veličanja Allaha, uveli su nešto što nije od vjere. I imamo onu zlatnu sredinu, a to je zlatna sredina ljudi koji znaju šta je zikrullah, veličanja Allaha i taj zikrullah sprovodi onako kako im naređuje vjera. <clears throat> Spomenuli smo također <clears throat> da zikrullah, spominjanje veličanja Allah subhanahu wa ta'ala je ibadet. Samim tim ako kažemo da je to ibadet, onda se prilikom činjenja tog ibadeta moramo pridržavati onoga što nam nalaži vjera islam. Jer kazali smo da se naši postupci dijele u dvije kategorije. Imamo naši postupci koji su ibadeti i imamo običaje. Kad su u pitanju ibadeti, ne smijemo ništa raditi, osim na osnovu dokaza, a kada su u pitanju običaji, ne smijemo znači, raditi samo ono što je <clears throat> zabranjeno. <clears throat> Kazali smo <clears throat> da se ovaj ibadet, zikrullah, veličanja Allah subhanahu wa ta'ala, odlikuje sa nekoliko odluka, odlika, a ako Bog da, nadam se u narodnom predavanju, govorit o tome i više, rekli smo da je to ibadet koji je izuzetno lagahan. Kelimetani hafifetani ale lisan, dvije riječi lagahne na jeziku. Pa je zikrullah veličanja Allaha jednostavan i lagahan ibadet. S druge strane rekli smo da je to s aspekta islama mnogo, mnogo olakšan ibadet, pa nam za zikrullah nije potreban abdest ne trebamo se okretati prema kibli, ne trebamo nešto biti posebno obučeni. Znači Allah Đelšanu kada govori o vjernicima kaže Allezine jezkurun Allahe qiyamen wa qu'uden wa ala junubihim <clears throat> Oni koji Allah subhanahu wa ta'ala veličaju sjedeći, ležeći i stojeći. Pa znači zikrullah veličanja Allah subhanahu wa ta'ala je jednostavan ibadet. Možemo veličati Allaha, a mi idemo možemo veličati Allaha i spominjati, a mi vozimo auto. Možemo veličati Allaha, a mi smo u liftu. Možemo veličati Allaha, <clears throat> a mi sjedimo u svojoj kući, ležimo u krevetu i tako dalje. <clears throat> Spomenuli smo da islamski učenjaci <clears throat> kada govori o ovom ibadetu spomenuli su u svojim knjigama dosta, dosta koristi koji proizilazi iz ovog ibadeta, pa smo kazali da onaj ko spominje Allah subhanahu wa ta'ala, čini zikrullah, da na taj način on otjerava šeitana od sebe. Rekli smo da je to put ka zadovoljstvu uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, da je to razlog odagnavanja briga i tuga koji zadesi insana, povećaj na faku, to je put ka ljubavi uzvišenog Allaha, to je put da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomine nekog od svojih robova i mnogo drugi koristi. Ono što smo spomenuli također jeste da je Šeul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi spomenuo da se ljudi u pogledu zikrullaha dijeli u četiri kategorije, pa imamo najbolju kategoriju, to su ljudi koji veličaju Allaha i razumiju ono što govori. Veličaju Allaha svojim srcem, veličaju Allaha svojim jezikom i razumiju ono što govori. Imamo drugu kategoriju ljudi koji srcem veličaju Allaha te barake o ta'ala. Imamo ljude koji Allah veličaju jezikom, ali ne razmišljaju o tom zikrullahu, pa smo kazali i da je to hajr, i da je to ibadet, jer je Allah poslanik alaihi salatu wasalam onom ashabu kada ga je pitao za savjet kazao neka ti jezik neprestano bude vlažan spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> I imamo četvrtu kategoriju, to su ljudi koji ne veličaju i ne spominju Allaha ni jezikom, niti svojim srcem, a to je najgora kategorija. <clears throat> Došli smo do 1613. hadisa od Ebu Malika, El Ešarija, radi Allah, to je nas prenosi da Allah poslanik rekao, čistoća je pola imana. Čistoća je pola imana. Ova riječ čistoća može značiti čistoća generalno, čistoća da čovjek pazi na higijenu u svakodnevnom životu, ali može isto tako značiti da je čistoća, znači abdest i gusul, da je to pola imana. U svakom slučaju, ovaj hadis se dosta puta spominje kao dokaz i argument kako je vjera islam, vjera higijene, čistoće, jer ovaj, ovi riječi, ovaj termin može se dvosmisleno satiti. At-tuhuru šatorul imani Čistoća je pola imana. <clears throat> pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam riječi Elhamdulillah, hvala Allahu, ispunjavaju mizan. Mi muslimani vjerujemo da će se na sudnjem danu vagati naša dobra i loša djela. Pa kaže Allah poslanik izgovaranje riječi Elhamdulillah puni tas dobrih dijela kojim će se vagati naša dobra dijela na sudnjem danu. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže <clears throat> riječi subhanallahi walhamdulillahi slavljen neka je Allah i njemu pripada hvala subhanallahi walhamdulillahi ispunjavaju prostor između nebesa i zemlji. Riječi subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillah. Dvije riječi, veoma lagahne za izgovoriti. Subhanallah walhamdulillah. Rekli smo <clears throat> da bi čovjek vjerni trebao da se potrudi da njegov svakodnevni život bude veličanje Allaha. Pa kada vidimo nešto čudno, da naš vokabular bude sav prožet veličanjem Allaha. Pa kada nešto vidimo da kažemo Allahu Ekber, Subhanallah, šta sam danas vidio? Znači jednostavno da naš vokabular bude prožit veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah u poslanik alihi salatu wa salam, riječi subhanallah, walhamdulillah, slavljen neka je Allah i njemu pripada hvala, ispunjavaju prostor između nebesa i zemlji. Kažu islamski učenjaci od kojih je imam en nevevi rahmetullahi alehi, <clears throat> Imam Nevi Rahmetullah Jalih komentarišući ovaj hadis u knjizi komentar uh, muslimovog sahiha kaže <clears throat> da ove riječi znači kada bi riječ subhanallahi walhamdulillahi kada bi imala svoje tijelo kada bi imala znači jednostavno kada bi bila opipljiva toliko bi bila velika i toliko je velika za nju nagrada da bi ispunila ono što je između zemlje i nebesa. Znači ovaj hadis Allahu poslanika alaihi salatu wasalam gdje kaže Allahu poslanika alaihi salatu wasalam wa subhanallahi walhamdulillahi subhanallah i alhamdulillah ispunjavaju prostor između zemlje i nebesa kažu islamski učenjaci da je toliko velika nagrada za izgovaranje riječi subhanallah walhamdulillah da kada bi te riječi imale svoje tijelo, toliko bi to tijelo bilo veliko i toliko je velika nagrada da bi to ispunilo prostor između zemlje i nebesa. <clears throat> Pogledajte, braću moje dragi i sestre, kako je velika nagrada za zikr spominjanja Allaha, rije, a Allah subhanahu wa ta'ala riječima subhanallah i walhamdulillah. <clears throat> nakon toga, nakon toga, E, imam Ennevi rahmetullahi alaih spomenuo je 1414. hadis od Sad ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao neki beduin došao je Allahom poslaniku alaih selam i rekao poduči me riječima koje ću izgovarati Allahu poslaniće pa mu je Allahu poslanik alaih salatu wasalam kazao reci la ilaha illa Allah wahdehu la sharika leh Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان rabbi l'alamin, wala havle wala kuvate illa billahi l'azizi l'hakim. Generalno, sve su to neki zikrovi koji su poznati nama, la ilaha illa Allah wahdehu la šerike leh, nakon toga Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah rabbil alamin wala hawla wala kuvata illa billahi l'azizil hakim pa je ovaj Arab Beduin kazao Allahu poslaniće <clears throat> To su riječi za moga gospodara, ja time veličam Allaha, ali daj mi nešto za mene. Pa je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao, reci, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i obskrbi me. Četiri stvari koje, hajde kažem, u jednu ruku ispunjavaju čovjeku sve njegove dunjalučke potrebe, kaže, gospodaru, oprosti mi, gospodaru smiluj mi se, gospodaru uputi me i gospodaru obskrbi me. Pogledajte kako je ovaj Beduin, iako pustinja, kako je bio mudar, kako je bio pronicljiv. <clears throat> pa kada mu je Allah poslanik posavjetovao zikr, veličanje Allah subhanahu wa ta'ala kazao je dobro, to je nešto čime ću ja veličati svoga gospodara. <clears throat> to je nešto čime ću ja veličati svoga gospodara, ali daj mi nešto da ja tražim od svoga gospodara, pa ga je Allah poslanik alaihi salatu wasalam uputio na četiri ove stvari, pa je kazao, traži od gospodara da ti oprosti, da ti se smiluje, da te uputi na pravi put i da te obskrbi. <clears throat> Nakon toga, Imam Ennevi Rahmetullah Alehi lagano počinje da nam govori i o vrstama zikrova koji je prakticirao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, pa kaže uh, u 1615. Uh, hadisu od Saubana radijallahu ta'ala se, se prenosi da je kazao nakon što bi klanjao namaz Allahu poslanik alihi salatu wasalam tri puta bi zatražio Allahu oprost izgovarajući riječi estagfirullah, tražim oprost od Allaha. <clears throat> Zatim bi kazao Allahumma ente selam, ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام فوضى رضي الله تعالى برنسي jedan od zikrova Allahu poslanika kojeg, alhamdulillah, velik broj ummeta prakticira s tim što treba samo eh, razumjeti poruku ovog zikra, to je da je Allahu poslanik kada bi predao selam u namazu, prva stvar koju bi rekao bilo bi estagfirullah, Estagfirullah, estagfirullah, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi. Nakon toga bi rekao onaj poznati zikr kojeg svi mi, inšala, izgovaramo nakon namaza, Allahumma ente selam, wa minke selam, tebe rokte ja zel dželari bol ikram. Allahu moj, ti si es <clears throat> Es Esselam je Allahovo ime. I od tebe je spas. Ti možeš jedini spasiti svoga roba. Neograničena, neograničeno slavljen ti si vlasniče uzvišenosti i plemenitosti. <clears throat> ono što je interesantno spomenuti ovdje za ovaj hadis jeste činjenica da pogledajte Allahu poslanik iako je bio najbogobojazniji, najbolje spozno spoznao svoga gospodara i klanjao je na najpotpuniji, najsavršeniji način, ali bez obzira kada bi klanjao namaz, nakon predaje selama, iako je namaz prepun i dovi, i Kur'ana, i veličanja Allaha, i zikru Allaha, prvo što bi bočeo Boži poslanik jeste <clears throat> da bi tražio oprost od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je odlika vjernika da uvijek kada uradi neki velik ibadet, da li je to namaz, da li je to post, da li je to zekijat, da li je to hađ, da li je to sadaka ili bilo koji velik ibadet, da nakon toga moli Allah Đelešanu za oprost, da moli da to Allah Đelešanu u Kabuli i tako dalje. <clears throat> Pa znači, imam Nevi Rahmetullahi Alehi, citira nam ovdje hadis <clears throat> u kojem je spomenuo da Allah poslanik Alehi Salatu Veselam nakon što bi predao selam, prvu stvar koju bi uradio, tri puta bi zatražio od uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala istighfar bi činio i molio bi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala za oprost, pa ako je to učinio Allah poslanik, onda smo mi mnogo prioritetniji kada uzmijemo uh, e, i hajde da kažemo, razmislimo o tome kako je Allah poslanik klanjao, kako mi klanjamo. Pa ako je on nakon namaza molio Allah Đelešanu da mu oprosti, onda smo mi mnogo, mnogo prioritetni da molimo Allah Đelešanu da nam oprosti grijehe nakon namaza. <clears throat> nakon toga, Imam An-Nevi Rahmetullahi Alehi citira hadis 1616 od Mugire ibn Šojbe radi Allah prenosi da je Allah poslanik Alehi Selam nakon što bi predavao Selam završio namaz izgovorio bi e, sljedeći zikr La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi Imam nevi da nas i dalje vodi kroz život Allahog poslanika alihi salatu wasalam i kako je on veličao Allah subhanahu wa ta'ala pa nam je spomenuo da kada bi predao selam Allahu poslanik bi <clears throat> prvo kazao estagfirullah tri puta nakon toga bi kazao najpoznati poznati zikr Allahumma ente salam wa minke salam tebarok te jazel djelali vol ikram nakon toga, nakon toga bi kazao la ilaha illallah Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد <clears throat> u prijevodu značenja bi bilo nima Boga osim Allaha, jednog i jedinog, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala i on je svemoćan. Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš. Allahu ekber. Zamislite da svaki dan mi nakon namaza <clears throat> iz jakog ubjeđenja kažemo ove riječi. Allahumme la mani' lima a'tajt. Niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš, niti iko može dati ono što ti nekom Uskratiš koliko bi ljudi živjeli rahatnji, bez pritiska, bez sikirancije, bez stresa, kada bi znali da ono što Allah podari insanu ne može mu niko uskratiti. A ono što mu Allah uskrati, ne može mu to niko više darovati. Pa je ovo, hajde da kažemo, jedna velika životna formula da čovjek nauči da ne može insanu niko povećati na faku u odnosu na ono što mu Allah podario, a niti niko na planeti mu može uskratiti nešto što mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Ja sam jutros na Facebooku objavio jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i Ar-Razak ili Ar-Razik, onaj koji daje na faku. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje na faku i svi mi to pra, e, jezikom, teorijom znamo. Ali velik broj ljudi ćemo upitati zašto nisi danas klanjao podni i kindiju, pa kaže farz, vađib je raditi, ja moram raditi. Pa mi smo nepokorni uzvišenom Allahu, želeći da postignemo nešto što nam je On zagarantirao. Nelogično, doista. Allah je taj koji daje na faku. On je taj koji propisao na faku svome robu. On, ono što čovjeku da, ne može mu niko uskratiti. On nešto što uskrati čovjeku, ne može mu to niko dati. I onda vidimo <clears throat> da ljudi, da ljudi su nepokorni obskrbitelju, uzvišenom Allahu, želeći da stignu svoju na faku. Doista, doista nešto nelogično. <clears throat> Pa je ovo jedna velika životna formula da čovjek svati ove riječi Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš. Ako je Allah Đelešanu propisao da će neko biti bogat, nikomu to ne može uskratiti. Ako je Allah nekom je propisao da će biti inteligentan, nikomu to ne može uskratiti. Ako je uzvišeni Allah nekom je propisao da će biti lijep, to mu niko ne može uskratiti. Pa nakon toga kaže, niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš. Ako uzvišeni Allah uskrati nekome i metak, ili ugled, ili inteligenciju, to mu ne može niko podariti nakon uzvišenog Allaha, a nakon toga kaže, <clears throat> a bogatašu njegovo bogatstvo ko tebe neće koristiti. Bogatašu misli se čovjeku koji je zaslužio kaznu. Čovjek može biti bogat koliko hoće, ali ako dođe na sudnji dan i bude od ljudi <clears throat> koji su zaslužili Allahovu kaznu, to bogatstvo mu njegovo ništa značiti neće. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu, <clears throat> kada bi nevjernici imali sve što je na zemlji i još jednom toliko da se iskupe od kazni koja ih čeka, ne bi se mogli iskupiti. Pa opet se vraćamo ovom našem pravilu. Nelogično je da čovjek ostavlja ono što mu je naredio njegov obskrbitelj i njegov stvoritelj pod izgovorom želim da steknem na faku, a ta mi na faka ne može pomoći kod Allaha na sudnjem danu ako ne daj Bože treba biti kažnjen pa su ovo velika, velike, hajde kažemo riječi Allahu poslanika ali se letu selam o kojima bi čovjek vjernik trebao razmišljati, a koji se govori nepristano nakon svakog namaza, svako od nas bi trebao da nauči ovu dovu Allahumme la mani' lima a'tajt wa la mu'tija lima mena'at wa la jenfe'u zel jeddi minkel jedd gospodaru moj, <clears throat> ono što ti uskratiš, odnosno, niko ne može uskratiti ono što ti daš, a isto tako niko ne može dati ono što ti uskratiš, a bogatašu neće koristiti kod Allaha njegovo bogatstvo. Hoće mu koristiti njegovo bogatstvo ako ga stekne na halal način i bude ga trošio na halal način, ali neće mu koristiti njegovo bogatstvo ako bude nepokuran i ako bude zaslužio kaznu, neće se moći iskupiti tim svojim bogatstvom pa se vraćamo ponovo kratko na ovu našu temu, a to je nelogično je očekivati milost Allaha, a postižemo je grijesima. Mi svi znamo da u džennet nećemo ući svojim dijelima. U džennet možemo ući isključivo Allahovom milošću, a ne možemo Allahovu milost zaraditi nepokornošću. Pa čovjek koji hoće da stekne Allahovu milost, pa da njegovom milošću uđe u džennet, najbolji i jedini put jeste pokornost uzvišenom Allahu. <clears throat> Nakon toga, jedan mnogo, mnogo interesantan hadis, interesantan i lijep hadis, e, koji nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. Kaže se u hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi Ebu Hurere da su muhađiri koji su bili siromašni. <clears throat> Došli su Allahom poslaniku, ali i salatu sami kazali, Allahu poslaniće, bogataši kod Allaha dospješe na visoke položaje i u džennetu stekoše neprolaznu blagodat. Oni klanjaju baš kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, a imaju i višak i imetka uz pomoć kojeg obavljaju određe o, obrede hađa i umri, odlaze u džihad i udjeljuju sadaku. Pogledajte stanja sahaba. Siromašni ashabi dolaze Božijem poslaniku ali se alaih salatu wasalam i žali se. Ali u pozitivnom smislu se žali natječući se međusobno učinjenju dobrih dijela. Pa kažu siromasi Božijem poslaniku Allahu poslaniće nas bogati ashabi prestigoši. Njih je Allah svojno tala počastio i mjetkom pa nas oni prestigoše učinjenju dobrih dijela. Oni klanjaju a i mi klanjamo. Mi postimo i oni posti, ali oni nas, kaže, pretiću, imaju i metak, pa oni idu na hađ, mi ne možemo. Oni idu na umru, mi ne možemo. Oni idu u džihad, mi ne možemo. Oni udjeljuju sadaku, mi ne možemo. Sad je to njih u jednu ruku tangiralo, žele da se natječu, ali ne mogu. U pozitivnom smislu oni nisu zavidni, žele samo da i oni postignu nagradu. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu selam, hoćete li da vas podučim nečemu? Pomoću čega ćete sustići one koji su bili prije vas i ostati u prednosti nad onima koji će doći poslije vas? Allahu poslanik ali se letu selam uvijek je imao odgovor. <clears throat> pa kaže tim asabima siromašnim, hoćete li da ja nešto kažem vama? da vam ukažem na određen, određena dijela, vi, te, vi ćete tim dijelima preteći one ljude koji su bile prije vas, a stići ćete i postićete jednu veliku prednost u odnosu na ljude koji će doći nakon vas. Da bi se mirio ove ashabe koji su, hajde da kažem u jednu ruku, tražili rješenje kako i na koji način da i oni pobjede one koji imaju više imetka od njih. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, <clears throat> niko neće biti bolji od vas osim onoga koji bude radio što i vi radite. Pa oni kažu, hoćemo Allahu poslaniće svakako. Kaže Allahu poslanik ali se letu selam, poslije svakog propisanog namaza izgovorite 33 puta subhanallah, slavlja neka je Allah, elhamdulillah, hvala Allahu i Allahu ekber, Allah je najveći. 33 <clears throat> puta da čovjek sebi uvede, uvede naviku običaj da nakon što klanja propisani farz namaz. Jer kaže ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam posle svakog propisanog namaza. Posle svakog propisanog namaza kažite 33 puta subhanallah, 33 puta ilhamdulillah i 33 puta Allahu ekber. <clears throat> kaže se u jednoj drugoj verziji kod imama muslima, nakon toga sirovašni muhađiri ponovo su se vratili Allahom poslaniku i rekli, naša braća bogataši čuli su ono što smo uradili, pa sada i oni tako postupaju. Allahom poslanik je tada rekao, to je Allahom blagodat koju on daje kom je hoće. Allahom poslanik je dao savjet siromašima, siromasima šta da radi, ali svakako da se ta vijest, taj hadist, vrijednost izgovaranja ovog zika nakon namaza proširila, pa su to čuli ovi bogati koji su već bili u jednu ruku prestigli siromašne asabe, pa su i oni počeli da to zikri. Pa u jednu ruku ovi siromašni asabi su opet došli Božijem poslaniku da traži rješenje. Kaže Allah poslanik nakon toga, velike fadlullah, to je Allahova blagodat, to je Allahova milost, on je daje kome hoće. <clears throat> Ali ono što je nama bitno, da je Allah poslanik u ovom hadisu spomenuo velika nagrada. Pazite, dolaze ashabi koji su siromašni i kažu imaju ljudi koji su bogati, prestigli su nas u dobrim dijelima, oni idu na hađ, idu na umru, idu u džihad, udjeljuju sadaku. Velika dobra dijela. Kaže Allah poslanik, hoćete li da ja vama kažem nešto čime ćete vi njih prestići? Znači velika, ogromna nagrada za zikr koji se zikri nakon namaza. Pa kaže Allah poslanik, recite nakon namaza 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Pa je ovaj hadis, eh, hadis koji ukazuje na vrijednost izgovaranja ovog zikra. Velik možda broj ljudi, možda godinama zikri ovaj zikr, a ne zna njegovu vrijednost. Ono što mi možemo spomenuti ovdje nekoliko stvari. Prva stvar, eh, Vidimo da je Allah poslanik spomenuo da se ovaj zikr govori nakon farz namaza, pa je tačno da čovjek treba da zikri, spominje Allaha ovim zikrom nakon farz namaza. Nakon što preda selam, kazat će Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, Allahum ente selam, wa minke selam, te barak te jazel djelali wal ikram, La ilaha illallah wahdahu la sharika leh, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'ta وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ Nakon toga će i govoriti ovaj zikr 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah, 33 puta Allahu Ekber. Od sunneta je i lijepo je i najbolje da čovjek taj zikr broji na prste desne ruke. Na jagodice prsta desne ruke. To je nešto najbolje. Ako bi čovjek koristio tespih inšala biznila, nema u tome ništa loše, ali je sunne Božijeg poslanika da se to broji na jagodice desne ruke. Ako čovjek ima potrebu da se pomogne i lijevom rukom, nema inšala u tome ništa. Sporno je Božji poslanik kazao, brojite tespih na uh, jagodice vaših prsta, jer će te jagodice biti proživljene na sudnjem danu i oni će, one će svjedočiti za vas da ste veličali Allaha Đelešanu. <clears throat> pa je prioritetnije i bolje da čovjek veliča zikr čini nakon namaza na znači brojeći to na jagodice svojih prsta, ali ako bi koristio tespih, inša biznila, u tome nema ništa loše. <clears throat> Također, pogledajte jedna interesantna stvar ako je ovolika nagrada obećana za zikr koji se govori nakon namaza. Šta mislite, braćo, moja draga i cine sestre, kolika je nagrada za sab namaz? Nirijetko nam se dešava da ljudi zbog neki, ajde da kažemo, bezazleni stvari ostavljaju namaze propisane. Ono što im je uzvišen Allah strogo naredio. A pogledajte samo za zikr koji se čini nakon namaza kako velike nagrade su obećane, šta mislite onda kako velike nagrade su obećane za samo obavljanje namaza. <clears throat> Još jedna od stvari koje su bitne za ovaj zikr nakon namaza, imamo znači verziju da svaku od ova tri zikra da spominemo po 33 puta. Subhanallah 33 puta, Elhamdulillah 33 puta, Allahu Ekber 33 puta. To je jedan sunnet i jedan način izgovaranja ovog zikra. Imamo drugi način zikra koji je spomenut u jednom od narednih hadisa, to je da kažemo 33 e, puta subhanallah, 33 puta ilhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. I imamo treću verziju, to je da kažemo 33 puta subhanallah, 33 puta ilhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, nakon toga stoti put da kažemo la haula la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. nakon toga u hadisu 1421. od eh, Ebu eh, Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu prenosi Allahu poslanik ali salatu letu na selam nakon svakog farz namaza uticao se od uzvišenom Allahu sljedećim riječima Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min an urda ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr ovaj hadis bilježi imam Buharija Allahu moj utječem ti se od kukavičluka i škrtosti. Allahu ekber. Allahu poslanik, najodabraniji Allahov rob, utječe se Allahu i traži od Allaha da ga sačuva od kukavičluka. Saču, da ga sačuva od škrtosti. Koliko su to pogubna svojstva da čovjek bude škrtica, da čovjek bude kukavica, Allahu poslanik se nakon namaza utjecao Allahu i tražio od Allaha da ga sačuva od ovih pogubnih svojstava. Kaže, utječem se gospodaru od povratka u bezvrijedne godine i utječem se uskušenja Dunjaluka i iskušenja u Kaburu. Allahu poslanik se uticao Allahu da dođe u godine senilnosti. I doista kada čovjek vidi nekada jednostavno sažali se na određene ljude, oni su toliko ostarili, ali su više postali senilni. Vratili su se u te neke godine kao da su dijete. Hem što su oni drugim ljudima na teretu, hem što oni više, znači skoro pa i ne znaju šta radi i kako se ponašaju. Pa se Allahu poslanik alihi salatu wasalam uticao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da se vrati i da dođe u taj stadio života da znači postani senilan utjecao se Allahu poslanik od iskušenja Dunjaluka, <clears throat> a mnogo je, mnogo je različiti iskušenja na Dunjaluku. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> imam Nevi Rahmetullahi Alehi citirao onaj poznati hadis, hadis mnogo vrijedan, hadis sa velikim značenjima od Muaz ibn Džebela, prenosi se da je Allahu poslanik jedne prilike uzeo ga za ruku i rekao Muaze, doista ja te volim. Allahu poslanik Alehi Salatu Wasalam, odabrao je Muaz ibn Džebela sa ovim velikim hadisom pa mu kaže inni la uhibbuk Muaze, ja te volim. Pa mu kaže, oporučujem ti o Muaze da nikada posle obavljenog namaza ne propustiš izgovaranje sljedećeg. Allahumma, a'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike, Allahu moj, pomozi mi da te uvijek spominjem, i da se tebi zahvaljujem i da ti na najljepši način ibade čini. <clears throat> Ja sam nekada komentaršući ovaj hadis održao kompletno predavanje koliko je široko značenje ovog hadisa da je Allah poslanik uzeo Muaz ibn Džebela za ruku i oporučio mu ove velike savjete. Oporučuje Muaz ibn Džebelu da nikada sebi ne dopusti da nakon namaza ne izgovori ove riječi. Allahumma a'inni, O gospodaru moj, pomozi me. Čovjek treba neprestano u bilo čemu da je. Da li to bio ibadet ili neki dunjalički posao, neprestano da traži pomoć od Allaha. Zato je došlo u suri Al-Fatiha, koju mi neprestano učimo Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Samo od Allaha pomoć tražimo. Pa čovjek treba da traži pomoć od Allaha. Kaže, e'inni ala zikrike, pomozi me u tome da tebe veličam. Pomozi me da budem neprestano u zikru Allahu, da samo tebe veličam. E'inni ala zikrike vo šukrike, gospodaru, pomozi me na putu toga da budem tebi zahvalan rob da znam da blagodati koje si mi dao su od tebe, da ti zahvaljujem i jezikom i srcem, čuvajući svoje ekstremitete, pazeći na blagodati koje si mi podario da ih koristim na halal i na ispravan način. <clears throat> Anja la zikrike wa šukrike wa husni ibadetik, gospodaru moj, pomozi me da ti ibadete činim na najpotpuniji način – Pomozi mi da svoj namaz klanjam skrušeno. Pomozi mi da kada postim, da postim na ispravan način i da ostavim grijehe prilikom posta. Pomozi me kada dajem sadaku da to bude iskreno radi tebe. Pomozi mi kada idem na hađ da hađ u potpunim i na najbolji mogući način obavim. Pomozi me gospodaru kada učim Kur'an da to činim na najljepši način, sa najviše iskrenosti i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek moli Allaha da ga pomogne na putu tome da ispravno i na najpotpuniji način se ibadeti obavljaju. A rekli smo više puta i moramo to neprestano ponavljati da bi naučili da bi ibadet kod uzvišenog Allaha tebara kvatara bio primljen minimalno treba da se ispuni dva uvjeta. Prva stvar da to činimo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Druga stvar da ibadet kojeg činimo bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika alihi salatu wasalam kako ne daj Bože ne bi pali u novotariju. Allahu poslanik kaže u vjerodosljenom hadisu men ahdese fi emrina hadza ma lise minhu fehu rad, onaj ko uvede u našu vjeru nešto što nije od nje, čini i badete koji nemaju podlogu u sunnetu Božijeg poslanika niti u kuranskim ajetima, fehu rad, to će mu biti odbačeno. Men amile amelen, lejse alehi emruna fehu rad, onaj ko bude radio dijelo, koje mi ne činimo i nema podloge u Kur'anu i sunnetu, bit će mu to odbačeno. Neki ljudi rade nekada određene ibadete koji su sigurno novotarije, pa se naljute na nekoga koji upozorava, upozorava, A taj neko koji upozorava želi im hajr, želi im dobro. Ako već svoje vrijeme provodiš u ibadetu, onda provodi u ibadetu koji je propisan. Nemoj džaba tračiti svoje vrijeme, jer Allahu poslanik koji ne govori po hiru svome, on nam je kazao onaj ko bude radio određen ibadet, koji nije propisan u islamu, to će mu biti odbačeno pa se čovjek treba paziti da ibade čini na najpotpuniji način, da ta ibade čini radi Allaha iskreno i da ga čini onako kako je pojasnio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga imam nevi rahmetullahi alaihi citirao nam je hadis da Allahov poslanik alaihi salatu wasalam nakon što bi predao selam utjecao bi se uzvišom Allah subhanahu wa ta'ala u četiri stvari – utjecao bi se uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala od <clears throat> patnje u džehennemu, pa mi svi treba da se ugledamo u Božijeg poslanika da nakon namaza molimo Allah da nas sačuva od patnje u džehennemu, od patnje u kaburu, od iskušenja života i smrti i od iskušenja Mesih Mesihi Dejjala, poznato veliko ili kao što kažu neki islamski učenjaci, najveće iskušenje koje će zadesiti i insana i čovečanstvo jeste pojava Dejjala, Pa se Allah poslanik alaihi salatu selam uticao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od ove četiri stvari, utjecao mu se od džehennemske kazni, džehennemske patnji. Tražio je kod Allaha utočište da ne bude od onih koji će se kažnjavati u vatri. Molio je Allah da ga sačuva od dunjalučkih iskušenja, da ga sačuva iskušenja kabura, jer kabur je prva ahiretska stanica. Pa ako insan u kaburu bude uživao, ako njegov kabur bude e, bašta, jedna od dženeckih bašti, ako Bog da nakon toga polaganja računa će biti lagahno, ali ako čovjek već u kaburu bude proživljavao mu sibete i kazne i kabur mu se stjesni i bude mračan i bude znači e, džehennemska provalija, to je već pokazatelj da taj insan će i uh, teško račune polagati. Pa se Allahu poslanik utjecao uzvišenom Allahu od kaburske patnje i utjecao se uzvišenom Allahu na taj, nač, na taj način nas podučavajući da tražimo kod Allaha zaštitu od velikog smutljivca, a to je Ed-Deđal. <clears throat> Nakon toga, Imam Nevi Rahmetullahi Alehi citira nam argumente ko kazuje da Allah poslanik alaih salatu wasalam posebnu pažnju posvećiva u veličanju Allaha i e, dovljenju onda kada je bio na seđdi. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu, 1628. hadisu od Ebu Huriri radi Allah anhu se prenosi da je Allah poslanik rekao čovjek je najbliži svome gospodaru kada mu čini seždu. Pa na seždi što više upućujte dovu. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u ovom vjerodostojnom koji bilži imam muslim. Najbliže što čovjek može biti jeste onda kada je na seđdi. Kada najbitniji dio svoga tijela, lice, spusti na če, čelo spusti na zemlju, u prašinu, iz pokornosti prema Allahu, iz poniznosti prema Allahu, tada je čovjek najbliže Allahu. Zato kada čovjek ima probleme, kada ima brige, kada ima tuge, kada ne zna šta će i želi da se približi svome gospodaru, najbolji način da se približi svome gospodaru jeste da svoje čelo spusti na seđdu, da se ponizi svome gospodaru, kaže Allah poslanik, tada mnogo dovite, jer je velika mogućnost da se vaša dova primi. <clears throat> nakon toga jedan interesantan hadis iako imame Nevi Rahmetullah Jarih ovdje nam citira dosta hadisa mi ćemo ako Bog da neke i preskakati kako bi ako Bog da e, prešli u neka druga poglavlja ali jedan interesantan hadis od Aisha radijallahu ta'an se prenosi da je kazala jedne noći primijetila sam da vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam nije pored mene pa sam ga pipajući tražila počela ga tražiti dotakla sam ga, a on je bio na ruku ili na seždi, izgovarao je sljedeći zikr. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam govorio je, Allahumma inni a'udhu bike a'udhu bi ridake min sehatik, wa bi mu'afatike min uqubetik, wa a'udhu bike mink la uhsi thana'an alike, ente kema athnayta ala nafsik Kaže Aisha, Allahu poslanik je u tom momentu kada sam ga ja dotakla izgovarao sljedeću dovu, Allahu moj, tvojim se zadovoljstvom utječemo tvoje srbi, srđbi. Tvoje zadovoljstvo ja uzimam i njime se utječem od tvoje srđbi. Pa kaže, a tvojim oprostom od tvoje kazni. I onda kaže, utječem se tebi od tebe. Allahu ekber. Utječem se tebi od tebe. Vjernik treba da zna da ga ne može od Allahove kazni spasiti niko osim Allah. Utječem se tebi od tebe. Utječem se tebi od tvoje kazni. Bježim od tebe tebi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ovo nema nigdje na planeti. Čovjek kada god se nečega boji, bježi od toga osim kada se boji Allaha, kada se boji njegove kazne, tada bježi Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže wa a'udhu bike mink. Allahu poslanik kaže i utječem se tebi od tebe. Strahujem od tebe i od tvoje kazne pa bježim tebi. Tebi se pokoravam. Ne može me od tvoje kazne o gospodaru spasiti niko, zato tebi bježim, tebi se vraćam, tebi se kajem, od tebe oprost molim, ako me ti kazniš, nikome spasiti ne može, ako me ti spasiš, nikome kazniti ne može pa insan, vjernik treba da znači ovo budu njegove dove, dove koji kojima nas je podučio Allahu poslanik alaih salatu wasalam. <clears throat> Kaže se u sljedećem hadisu koji bilježi ima muslim od Sad ibn Abi Waqasa, bili smo kod Allahu poslanika pa nas je on upitao da li je neko od vas u stanju da svakog dana zaradi 1000 dobrih djela Allahu ekber. Pita Allahu poslanik u ovom vjerodosljivom hadisu kojeg bilježi ima muslim, da li vi možete svaki dan da uradite hiljadu dobrih dijela? Pa kažu, neko od onih koji su sjedili sa njim upita ga, a kako će čovjek zaraditi hiljadu dobrih dijela? Tada poslanik kreće, Allah, Allah poslanik odgovori, izgovorit će stotinu puta subhanallah, slavljen neka Allah, pa će mu biti upisano hiljadu dobrih i izbrisano ili izbrisano hiljadu loših dijela. Allahu ekber. <clears throat> Allahu poslanik ali se letu selam pita ashabe da bi ih podstakao na razmišljanje. Pa kaže, može li neko od vas u toku dana da uradi hiljadu dobrih dijela? Pa su ashabi začuli kako u toku jednog dana da čovjek uradi hiljadu dobrih dijela? Pa kaže Allahu poslanik ali se letu selam da čovjek stotinu puta rekne subhanallah. Subhanallah je zikr, veličanje Allaha, dobro djelo, a u vjerodostojnom hadismu Allah poslanik potvrdio da svako dobro djelo se nagrađuje desetorostruko, minimalno, a može biti nagrađeno i do sedamstotina puta pa i više. Pa kaže Allah poslanik, <clears throat> alihi salatu veselam, veličajte Allaha riječima subhanallah stotinu puta, pa će vam biti upisano hiljadu dobrih dijela i bit će vam pobrisano hiljadu grešaka koji ste počinili. Pogledajte, braću, moje drage cijene sestre, kako je naša vjera jednostavna, kako je lijepa, koliko čovjeku treba vremena da stotinu puta kaže Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Znači da rekne stotinu puta, možda maksimalno mu treba 5 minuta, a možda i manje za pet minuta da zaradi i učini hiljad dobrih dijela i da mu se oprosti hiljadu pogrešaka koje je učinio na kako jednostavan način. Znači, kolika je vrijednost zikru Allaha, spominjanja uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. <clears throat> I na kraju, i time ćemo ako Bog da, i završiti ovo naše druženje, iako je dosta hadisa koji smo planirali večeras da obradimo, ali u svakom slučaju šta je tu je. Posljednji hadis koji bi ako Bog da svi mogli i uprakticirati, kao što prakticiramo i ovaj hadis, gdje čovjek u toku jednog dana može da zaradi i učini hiljadu dobrih dijela, da sto puta kaže Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Evo ga, već smo rekli 10. Još to ponovimo 9 puta i rekli smo 100 puta subhanallah. U vjerodostojnom hadisu, 1433. hadisu, majka pravilnih Džuvejrija bint Harith radijallahu ta'ala prenosi da je novjesnik sallallahu alaihi ve sellem otišao od nje rano. Nakon što je klanjao sabah namaz, a ona je ostala na mjestu na kojem je obavila namaz. Kada se vratio, nakon što je nastupilo vrijeme za duha namaz, ona je još uvijek sjedila na svom mjestu, pa je upitao Allaho poslanik, ti si još uvijek na mjestu na kojem sam te ostavio, a ona je odgovorila da. Tada je vjerovjesnik sallallahu alaihi vseleme kaza, kada sam otišao od tebe, tri puta sam izgovorio riječi koje kada bi se mjerile sa svim zikrovima i dolama koje si ti od jutru si izgovorila, prevagnule bi ih. Veoma bitan hadis. Allaho poslanik klanjao je sabah namaz i otišao od jedne od svojih supruga. Ona je bila pobožna, čestita, marljiva, džuvejrija radijallahu ta'ala anha, pa je ostala tako, klanjala je i zikrila je, zikrila je, pazite, to se sigurno radi u nekoliko sati. Allah poslanik je nakon sabaha otišao, hodao je, obavljao je svoje poslove, vratio je se kada je nastupilo klanjanje duha namaza. Znači jedan poprilično dug period pa je zatekao tu svoju suprugu kako i dalje sedi, zikri, dovi, veliča Allah svano tela, Pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, ja sam kazao određen zikr, kratak zikr. Ponovio sam ga tri puta, kada bi se taj moj zikr izvagao sa svim onim što si ti rekla, on bi to prevagnuo. <clears throat> pa Allah poslanik, alihi salatu wasalam, kazao, <clears throat> rekao sam, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nefsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Allahu ekber. Jedna veoma kratka dova i vjerujem da velik broj braća i sestara zna ovu dovu, ali možda nismo znali kolika je vrijednost ove dove. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nefsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ovaj zikr kaže Allah poslanik ja sam ga rekao tri puta a ti si toliko sjedila, toliko si zikrila, toliko si veličala Allah Đelešanu, ovo što sam ja kazao vrijednije od svega toga. Pa šta je prijevod toga? Kaže Allah poslanik je rekao, slavljen neka je Allah i njemu pripada hvala onoliko koliko ima njegovih stvorenja. Allahu ekber. Veličanstven neka je Allah i njemu hvala pripada onoliko koliko ima njegovih stvorenja. <clears throat> onoliko koliko je on zadovoljan, onoliko koliko je težak njegov arš i onoliko koliko ima njegovih riječi. Ovaj hadis bilež ima muslim, iako je spomenut u nekim drugim hadiskim zbirkama i sa drugim i različitim predajama. Ali ono što je nama interesantno, da je to jedan velik, veličanstven zikr koji ga Allah poslanik podučio svoju suprugu, govoreći joj da one zikrove i dove koje ona kazala, kada bi se izmjerili, izvagali sa ovim, ovaj zikr je mnogo jači, mnogo teži, mnogo bitni, mnogo bolji, pa je to prilika svima nama da svakim danom u jutarnjim periodu naveće ovaj zikr ponovimo nekoliko puta subhanallahi wa bihamdihi adeda khalqihi wa rida nefsihi wa zineta arših وَمِ دَادَ كَلِمَاتِ Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg predavanja da nas učusti na putu istine, da nam omili ovaj ibadet zikrullaha, spomljanje Allah subhanahu wa ta'ala, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa stakfiruke, wa etubu ilik.